Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 24, 1218 Itinatag ang kapistahan ng Our Lady of Mercy na kilala rin sa tawag na Our Lady of Ransom. Una nang binuo ni St. Peter Nolasco ang isang samahan sa ilalim ng pagkalinga ng mahal na Berheng Maria gamit ang titulong Our Lady of Mercy of Ransom. Layunin nitong iligtas ang mga bilanggong Kristiyano mula sa mga Moro noong taon ng Krusada. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio トド